Տեղի է ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու հերթական նիստը։ Համայնքի 2022 թվականի բյուջեում կատարվել են փոփոխություններ։ Ինչու։ Իգիտություն է ընդունվել համայնքի 2022 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման մասին հաղորդումը կարիք կա, որ բնակիչներս պլաստիկ տարաններն առանձնացնենք ընդհանուր աղբից հայեր կան, ում ազգանվան յան վերջավորությունն իմ ազգանվան հետ չեմ ուզում կապել, ասում է Նաիրա Թամրազյանը։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ Տեղի ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի ավականու հերթական նիստը քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի նախագահությամբ։ Օրակարգում ներառված էին ավելի քան 3 տասնյակ հարցեր։ Սկզբում քննարկվել է քաղաքային համայնքի ավականոն 2022 թվականի հունվարի 26-ի համար 2Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը։ Շենքերի եւ կառույցների ընթացիկ նորոգում եւ պահպանում ծրագրի իրականացման կարեւորությունից ելնելով համայնքի բյուջեում կատարվել է վերաբաշխում՝ տարվա կտրվածքով կոնկրետ շինարարության գծով պարտքերի մարման համար։ Սանմակրում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն, ակադեմիկոս Թախտաջյանի անվան Ստեփանակերտի բուսաբանական այգի Փակ բաժնետիրական ընկերություն, Ջերմուխ կոյուղի Փակ բաժնետիրական ընկերություն եւ տոնական օրեր հոդվածներում կատարվել է նախատեսված ծախսերի նվազեցում, ընդամենը 76 միլիոն 400 հազար դրամի չափով։ Այս գումարից 71 միլիոն 400 հազար դրամն ավելացվել է շենքերի եւ կառույցների նոր ռոքում եւ պահպանում հոդվածով 5 միլիոնը այլ ծախսեր հոդվածով նախատեսված գումարին։ Քաղաքային համայնքի 2022 թվականի բյուջեի 9 ամսվա կատարման մասին հաղորդումը, որը ներկայացրել է քաղաքապետարանի ֆինանսա-բյուջետային բաժնի պետ Մարատ Համբարձումյանը, ավականին ընդունել է իգիտություն։ Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքի 2022 թվականի 9 ամսվա ընդհանուր մուտքերը կազմել են 1 միլիարդ 528 միլիոն 819 հազար դրամ, պլանավորված 1 միլիարդ 674 միլիոն 395 հազար դրամի դիմաց։ Կատարողականը կազմել է 91.3%։ Ընդհանուր մուտքերի 21.9%-ը կազմել են սեփական եկամուտները, որոնց գուցով պլանավորված 411 միլիոն 45 հազար դրամի դիմաց հավաքագրվել է 334 միլիոն 819 հազար դրամ։ Կատարողականը կազմել է 81.5%։ Շենքերի եւ շինություններից գանձվող գույքա արտահարկի գծով մուտքերը կազմել են 63 միլիոն 689 հազար դրամ, նախատեսվածի 73.1 տասնորդական տոկոսը։ Հողի հարկից գանձվող մուտքերի կատարողականն անհամեմատ բարձր է եւ կազմում է 94.1 տասնորդական տոկոս։ Փոխադրամիջոցներից մուտքագրվել է 158 միլիոն 93 հազար դրամ գույքահարկ կամ պլանավորվածի 76.1 տասնորդական տոկոսը։ Տեղական турքերի գուցով մուտքագրվել է 44 միլիոն 535 հազար դրամ, որը կազմում է նախատեսված 48 միլիոն 910 հազար դրամի 91.1%-ը։ Պետական турքերի գուցով մուտքագրվել է 15 միլիոն 345 հազար դրամ, պլանավորված 14 միլիոն 70 հազար դրամի դիմաց։ Կատարողականը կազմում է 109.1%։ Համանքի բյուջեի ընդհանուր եկամուտների 78.1%-ը կազմել են պետական բյուջեից տրամադրվող դոտացիան։ 2022 թվականի 9 ամսաբյուջեի պլանավորված դոտացիայի գումարը կազմել է 1 միլիարդ 263 միլիոն 350 հազար դրամ, որից հատկացվել է 1 միլիարդ 194 միլիոն դրամ կատարողականը կազմում է 94.5%։ Քաղաքային համայնքի 2022 թվականի բյուջեի 9 ամսվա ծախսերը ֆինանսավորվել են նախատեսված գումարի 90.9%-ով։ Փողոցների լուսավորման ծախսերն իրականացվել են 66.6-տասնորդական, շենքերի եւ կառույցների ընթացիկ նորոգման եւ պահպանման ծախսերը 100%-ով, կազմելով 235 միլիոն 400 հազար դրամ մի խումբ քաղաքացիների արտոնություն է տրվել փոխադրամիջոցի գույքարկի, հողի հարկի, շինության գույքարկի գծով։ Շինության գույքարկի արտոնություն է տրվել եւ նոր ուղի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը եւ Halo Trust միջազգային մարդասիրական կազմակերպությանը ավականու որոշումներով համայնքի սեփականություն համարվող մի քանի բնակարաններ նվիրատվության կարգով օտարվել են դրանք օգտագործողներին։ Եթերային ձեր ուղեկիցը մայրաքաղաք հաղորդաշարն է։ Ստեփանակերտի կենտրոնական աղբավայրում աղբը չի տեսակավորվում հետագա վերամշակման համար։ Դրանից ելնելով բնակիչների գերակշիռ մասը կենցաղային աղբը, սննդի մնացորդներ, ապակյական պլաստիկ շշեր եւ այլը միմյանցից չի առանձնացնում։ Միասին լցնում է տոպրակներ ու գցում աղբարկղ։ Որոշ երկրներում փորձեր են արվում արգելելու պոլիէթիլենային տոպրակների գործածությունը, առաջարկելով փոխարենն օգտագործել թղթից կամ կտորից տոպրակներ։ Բանն այն է, որ պոլիէթիլենային տոպրակները երկար տարիներ գրեթե չեն քայքայվում եւ մեծ վնաս են հասցնում շրջակա միջավայրին։ Ամպելիքների եւ այլ պլաստիկ տարանները, որոնք իբրև աղբ տեղափոխում են աղբավայր, հողում քայքայվում են հարյուրավոր տարիների ընթացքում։ Չնայած, ինչպես նշվեց, կենտրոնական աղբավայրում աղբը չի տեսակավորվում, ճիշտ չէր լինի բնակիչներս պոլիէթիլենի զանգվածը պլաստիկ տարաններն առանձնացնեինք ու գցեինք դրանց համար հատկացված աղբարկը եւ աղբատար մեքենաները դրանք թափեին ոչ թե ընդհանուր աղբավայրում, այլ առանձին տեղ, որպեսի համեմատաբար քիչ մակերեսի վնաս պատճառվի։ Գնում անհրաժեշտ է դա ցանկացած դեպքում փոքր լինի մասամբ, թե քիչ լինի անհրաժեշտ է։ Արթուր Գաբրելյան, Արցախի հանրապետության բնապահպանության կոմիտեի նախագահի տեղակալ։ Երկրորդ հարցը կարող ենք մենք վերահսկել որպես դա է։ Եթե Գերմանիայի օրինակ ասենք, էլի այնտեղ գունավորել է այդ արկղերը։ Եվ երեխաները գալիս աղբը թափում։ Նա այդ գույնի վրա գիտի, ես աղբը ստեղ պետք է ցիցնեն։ Իրենց տանը դարձյալ կուլտուրա է ծմա։ Այո, արդեն հասել է այդ մակարդակին, որ բերեք մենք մեզ համար խնդիր չստեղծենք, հետո դրա համար փող ու ծախսենք ու ավելի ցածր ռեզուլտատ ստանանք։ Հիմա արդեն նրանք գիտեն, որ ես կանաչա, ես այդ մեջին պիտի լցնեն։ Ես մեկը մեկը որ ասած է պետք է լցնեն ապակե շշերը, ես մեկը ալյումինի բանկաները, չգիտեմ, տեսակավորում են։ Տեսակավորը բերում է ունեն այդ պոլիէթիլենի պարկերները իրանց տանը տեսակավորած, երեխան գիտի իր թափոնները որտեղ ալսնում է, տախ պտանողներ գիտի, որ այս մի կարզին կամ պիտի լցնի դա, այս մի պակետն է պիտի լցնի ստեղ։ Նույնիսկ իրաց մոտ նենց է, որ այն շշերը, որը որ ապակե շշերը, չգիտեմ ինչ են, որ ձեն ահանում, վրան դրած է, որ ժամ 8-ից հետո թե 7-ից հետո ստեղ աղբը չկցի, որտեղ են հարակից շենքին դրղ, չրղ, մարդուն խանգան։ Այսինքն հասել են իրակ միջև այդ մակարդակին մենք դրանից հեռու, բայց անհրաժեշտ է ձգտենք դրան։ Ինչ նպատակով ենթադրենք տեսակավորվեց ԱՊ-ը։ Դա պիտի տեղափոխեն տարբեր աղբավայրեր վերամշակման համար, որբեզ ասենք եթե պոլիէթիլենը շշերը, պոլիէթիլենը ինչ գիտեմ ինչ մասա է, գնում է միտեղ, որ դրա ուղղությամբ աշխատում, այնպես անի դրա ոչնչացումը, որ շրջակա միջավայրին ոչ մի վնաս չտա։ Իսկ եթե այնպեսին նա ոտելիքները մնացորդները տայր լցրել է մեկ այլ տեղ, տայր գնում է մի ուրիշ տեղ, ընդդեմ չզոքացնում, իրան եղանակով, բայց երկուսի միասին մի եղանակ չկա։ Բայց մենք քանի որ դա չենք անում, այսօր տեսակավորված աղբարգների խնդիրներ չկա։ Եթե մենք վերամշակենք կամ ոչնչացնենք տեղում, երկու իրեք աղբավարը լինի, ասենք պլաստմասաներ էս մի աղբավարն է գնում, եկողը գիտի, ինքը էս արգրենա դատարկում տանում այն աղբավարը։ Այն մյուս մեքենան գիտի, սա դատարկում է, այս աղբերը տանում է մյուս աղբավարը։ Այսինքն մեր մոտ որ դա չկա, արդեն այդ արգրերի խնդիրներ չի առաջանում։ Պոլիէթիլենը շշերը, պոլիէթիլենը ինչ գիտեմ ինչ մասա է, հա, միշտ մնում է։ 200-300 տարվա մեջ ինքը քայքայում է։ Չգիտեմ, կարևոր քայքայում է ինչ հետևանքներ ա։ Բայց այսօր նույնիսկ հետևանքներն կա, միտեղ լինի, որպես պետությունը վաղը միշտ հեշտ կարողանա այդ հետևանքները վերացնի եւ ասենք այսօր եթե ինչ որ տեխնոլոգիա ավելանա, որ այսօր չկա, վաղը որ լինի, որ կարողանանք մենք այդտեղ փորձարկենք, կարողանանք այդտեղ առաջ կանգնեցնենք։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գրեթե բոլոր Ստեփանակերտցիները միմյանց ճանաչում են։ Անձամբ չեմ ասում, դեմքով անծանոթ ու մոլոր դեմքեր շատ եմ տեսնում մեր քաղաքում, Հանրապետության վաստակավոր մանկավարժ Նաիրա Թամրազյանը բռնի տեղահանվածներին նկատի ունի։ Նախ կուզենայի, որ նրանք վերադառնային իրենց բնորանները, ինչքան էլ լավ լինի այստեղ, ինչքան էլ գեղեցիկ լինի, առինքնող լինի Ստեփանակերտն, Ստեփանակերտցիները, միևնույն է յուրաքանչյուր մարդ կարոտում է իր հայրենիքին, նեղարումով հայրենիքին, իր օջախին։ Կուզենայի, որ նրանք վերադառնային։ Ես համոզված եմ, որ վերադառնան։ Ես համոզված եմ, որ մեր կորուսները ժամանակավոր են, բայց նրանք, ովքեր պիտի մնան այստեղ, գուցե եւ մնալու են, կուզենայի նրանց տեսնել Ստեփանակերտիների կողքին նույն բնավորությամբ, նույն պահվածքով, նույն սրտացավությամբ, նույն հոգատարությամբ առանձնապես իրար նեցու կանգնելու այդ բանով որ ի սկզբանե մենք ունեցել ենք խորթային երկրի ոչ մի տարածք այնպես օրինապաշտ չէ իմ կարծիքով ինչպիսիք Ստեփանակերտիներն են եղել ես խորթային տարիների արցախցիներն ընդհանրապես այո արցախցիները Ստեփանակերտում ինչ օրենք Կրեմլում ընդունվում էր եթե դա լավ օրենք էր առաջինը իրականացվում էր այստեղ Ղարաբաղում Ստեփանակերտում եւ շուտ էինք հավատում հիշում եմ որ Լենին պարտիա Գարբաչով Գարբաչովի բոլոր նկարները, որ գրականուտից առել է եւ դաստարացիներից սովորեցնում էի, որ վանկարկում էին նրանք։ Մենք հավատում էինք, մենք շուտ ենք հավատում առհասարակ։ Հավատում էինք, միշտ ինձ ասում են Գարբաչով ինչ արծն, ասում են բարտին պապնայլի, նա մակը կստան կասի, որտեղ որ է, սա բանով էլի։ Հավատում ենք, մենք շուտ ենք հավատում, միամիտ ժողովուրդ ենք այդ միամտությամբ էլ ենք մենք տարբերում։ Արցախցիները, Ստեփանակերտցիները հայության մերանն չգիտեմ ով է ասել, բայց լավ է ասել։ Ինչ գնահատական կտայիք քաղաքապետարանի գործունեությանը։ Աշխատում են, աշխատում են քաղաքապետարանում, դե բայց ոգին հայկականությունը ընդգծելու այնքան ակնառոջ։ Ես որ մի քիչ ընդգծված հայրենասիրություն եւ հայասիրություն ունեմ իմ մեջ ամբարած կուտակած միշտ ասում եմ վերջի հաստատությունը շատ է ես տարիք առասկին եմ բայց չեմ կարող այն ամենը ինչ ազգին հայրենիքին մեր բնորանին Ստեփանակերտին է դրաբերում դե հայրենիքը ստում է օրորոցի չէ մեր ծննդավայրը, եթե Ստեփանակերտն է մեր մանկության քաղաքն է, որտեղ ապրում ենք, հայրենիք սկսում է հենց Ստեփանակերտից, նոր տարածվում է ամբողջական։ Մեր Հայաստան աշխարհը եւ մեր հոգեվոր Հայաստանը, որ արևմտյան Հայաստան է, եւ ես մի անգամ պատիվ եմ ունեցել ուխտագնացն գնալու այդ հայրենիք իդեպ Տոմսն էլ ինձ նվիրել է իմ հայկի արայիկի համադասարանցիներ Պողոսյան վրեժը որ երբեմն ջահել օրերի իրենց ուշու երազած իրականություն դառնա մի անգամ լինի արեմության Հայաստանում եղել եմ թե ինչ ապրումներ եմ ունեցել այսօր շատ համահունչ է մեր օրերին դժբախտաբար ինչի չէի քանի եթե դուք լինեիք քաղաքապետը ես քաղաքապետ եմ գոր, եթե ես հնարավորություն ունենայի Հայաստանի հարցերով զբաղվելու, ես ուրիշ քաղաքականություն կվարեի։ Դժբախտաբար այսօրվա քաղաքապետը շատ ցածր պաշտոն է համարում, ավելի մեծ խնդիրներ լուծելու համար։ Ուզում եմ, որովհետև այս փոքր կոչվող խնդիրները գալիս են մեծ խնդիրներից։ Ես կուզենայի մենք ինքնուրույն քաղաքականություն վարեինք մեր պետական այրերը կախված չլինեին թեկուզ մեր պետությունն է, բայց Հայաստանը։ Մենք դուք արցախցիների նկատի Այո, արցախցիներին, Ստեփանակերտցիներին, այն ինչ մեզ համար կարևոր է, այն ինչ մենք ճիշտ ենք գտնում, դրանով պիտի առաջնորդվենք, ոչ թե սпасենք, թե ինչ հրահանգ պիտի տրվի Հայաստանում որտեղ գուցե եւ ճիշտ որ ասում եմ, որտեղ մեզ ավելի շեղում են, քան ուղղություն են ցույց տալիս։ Հայեր կան, որոնց յան ազգանունը իմ ազգանվան հետ չեմ ուզում կապել։ Ես դեմ եմ բոլոր այն ազգադավ, այն ոչ այանպաստ գործնեություն կատարող ղեկավար այրերին, որոնք ոչ միայն այս ժողովրդին տանում են շարունակողը, այլև խաթարեցին Արցախցու տեսակը։ Փորձ են անում խաթարել։ Շնորհակալ եմ արցախցիներին, որ դեռևս պահում են իրենց տեսակը։ Հերոսության, հայրենասիրության նվիրումի դասեր են տալիս, եւ մենք նրանցից սովորելու բան ունենք արդեն։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։